الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bir arkadaş sevdiğim bir kardeş çok aziz bir kardeşim bir rica etti benden e, dedi hocam eee rica etsem bu Kadir gecesini e, Kadir gecesi gelmeden önce Kadir surasını beni, bizim için tefsir eder misin? Aslında Kadir surasını tefsir etmek kolaydır. Çok zor değil ama e, e, çok e, şeyine inmek, püf noktasını yakalamak o zordur. Bir. İkincisi biz tefsir ederken yeni bir şey getirmeriz. Mevcut olan alimlerimiz, selef alimlerimiz hepsi bu tefsiri yazılmış. Biz sadece kendi edebiyetimizden bir şey aktaracağız. O arkadaş e, çok sevgili bir kardeşim olduğu için kırmak istemedim. Onu isticap ettim. Adını da vermeyeceğim çünkü ecir onun için daha kat kat fazla olsun inşallah. Evet. Kadir surasını inşallah başlayacağız tefsirine. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر Bu Kadir surasıdır. Kadir surası Kadir surası e, tertip olarak Kur'an-ı Kerim 114 suradır. Kadir surası 97. surasıdır. Ayetleri 5 ayettir. Kelimeleri 30 kelime var içinde. Harfleri 112 harftir. Nerede indi Kadir surası? Alimlerimiz bu konuda ihtilaf ettiler. Bir kısmı dedi Mekke'de indi, bir kısmı dedi Medine'de indi. Yani bir kısmı diyor ki bu sure Mekkidir, bir kısmı Medenidir. Hicretten önce enen suralara Mekki derler, hicretten sonra enen suralara Medeni derler. Alimlerimiz bu konuda ihtilaf etti. Ee, bir kısmı dedi Mekke'de indi, bir kısmı dedi ilk ayettir Medine'de inen ilk suradır Medine'de inen. Ee, ama racih olan e, alimlerimize göre bu sura Mekki'dir. Mekke'de inmiştir. Hicretten önce inmiştir. Çünkü hicretten sonra bazı suralar Resulullah Mekke'ye giderken indi o medeni sayılır. Çünkü hicret ortayı e, ayırıyor. Evet, ismi olarak Kadir Gecesi olarak tevkifidir. Tevkifi ne demektir? Yani naslan belirlendirilmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adını koymuş. Cibril aleyhim aleyhisselam vasıtasıyla. Yani Allahu Teala'dan tarafından bilindirilmiş. Bazı şuraların adı sahabeler tarafından bir kısmı. Ama birçoku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından koyulurmuş. Bu da Kadir surası da odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından koyulmuştur. Tevkifidir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verilmiş bu ad, bu isim e, şeydir. Kadir surasıdır. E, Kadir surasının e, önemi nedir? Kadir surasının önemi e, e, Kadir gecesini Ta'zim surasıdır. Bu, bu surada e, zikredilir Kadir gecesinin önemi vasfı var. Neden önemlidir? Kur'an inmiş. E, bu, bu, bu Kadir gecesini e, azim bir gecedir, şerefli bir gecedir. Bunu anlatıyor genel olarak. E, Kadir gecesi e, büyük bir azim gecedir. E, ondan dolayı bu sura da azim bir suradır. Diğer surat Kur'an'ın. Kadir gecesi hakkında, fazileti hakkında hiçbir sahih hadis yoktur. Hiçbir hiçbir sahih hadis gelmemiş Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bazı uyduruk hadisler var. Bazı çok zayıftır. İşte Kadir Gecesi'ni kim böyle yapsa böyle olur. Bazı suralar hakkında fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim suraları hakkında sahih hadisler var. Onlardan amel etmeye biz mükellefiz. Ama Kadir Gecesi ile ilgili hiçbir hadis sahih yoktur. Mesela bir hadis diyor ki men kara suretil kadri a'ta minel ecri kemen sâme Ramazan ve ahya leyletil kadir. Kim Kadir surasını okusa kim Ramazan ay, ayını oruç olmuş, yani Kadir gecesini ihyetmiş, etmiş, onun ecrını alır. E, şeye bakıyoruz, e, hadis uyduruktur. Hadise alimler uyduruk diye tahkik, muhakkik alimler uyduruk diye isimlendirilmişler. Evet, bu Kadir Gecesi ile ilgili kısa bir e, bilgilerdir. Şimdi gelelim, sonra detayına girelim. Önce diyor ki, inna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz Kadir Gecesi'nde Kur'an indirdik. Sonra soruyor allah Teala azamet babından وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ Kadir Bilir misin Leyletil Kadir nedir? Sonra cevap veriyor allah Teala Diyor Leyletul Kadir hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Tetenezzelul melâiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. Melekler ve ruh, ruh Cibril aleyhisselamdır. Fiha o gecede ener. Allah'ın izniyle min kulli emr. Her sararlar yeri selamun hiye hatta matla'al fecr. O o gece selamettir müminlere Melekler de selam verir. Selamettir. Müminlere zarar gelmez. Hatta matla'il fecir. Fecir çıkana kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi Kadir gecesi bu kısaca anlamıdır. Bir de biz gelelim biraz daha detaylı olarak içine girerim. içinden hikmetler, delaletler, püf noktaları, bazı şeyleri daha fazla açıklamak e, istiyoruz. Şimdi Kadir gecesini şerh etmeden önce e, Kadir gecesine Leyletul Kadri Şimdi bu sura dedik tevkifidir. Leyletul Kadir surası e, tev, tevkiften söylenmiş Leyletul Kadri. Diri inna enzelnahu şimdi ayetleri açıklayacağız teker teker inşallah. Diri inna enzelnahu fi leyletil kadri. İnna biz Enzelnahu endirdik. Hu ha burada Kur'an'ı indirdik. Fi leyletil kadri. Kadir gecesinde indirdik. Burada ha ha kelimesi Kur'an'a dönüyor. Aslında e, Arapça edebiyetinde önce desin Kur'an-ı sonra desin bu Kur'an-ı indirdik. Ama e, Arap edebiyetinde bu kısa yoldan kesmek için edebiyetin neydir? Zirvetidir. Araplar bunu böyle kabul ediyorlar. Edebiyetin neydir bu? Zirvetidir. Ne diyor? İnna enzelnahu. İnna biz indirdik. Nerede indirdik? Fi kadir. Burada Allah Teala demiyor ben indirdim. Ne diyor? Biz indirdik. Bu biz kelimesi, ben kelimesi Allah bazı ayetlerde kullanır ben bazı ayetlerde biz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı mesela bir ayette ne diyor? Nehnu inna nehnu nezzelne zikra ve inna lehu hafizun. Biz Kur'an-ı Kerim'i, zikri indirdik. Biz de onu hafzederiz. Sonra bir yerde diyor inna nehnu nuhyil mevte. Biz ölüleri diriltiriz. Bazı rivayetlerde ne diyor? İnneni ene la ilahe illa ene fe'budni ve akimus salate li zikri. Taha surasında mesela. Burada nedir? Azamat. Burada zamiri nehnu azamat. Yani kral derken kral ne der? Kral diyor emrimiz verdik. Anlatabildim mi? Emrimiz yani azamat. Yani ben ve teşkilatım benim arkamda olan bütün bana tabi olanlar benim emrimdediler. Onun için biz verdik. Ama kızarken ben verdim der kral. Ben verdim yerine göre olur, yerine göre biz olur. Allah Teala de burada ben derken azamat. Buna zamirul azama diller. Nedir? Azamat. Azamat zamiridir. Onun için Allah Teala diyor inna biz indirdik diyor. Azamat zamiridir. Bu e, Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Bazı yerde olmaz desin Allah Teala e, biz Allah e, biz Allah'ız haşa ve kefe. Diyor in inneni en Allah. Orada mecbur lügat gereği böyle olur. Yani kısacası burada çokunluk demesi Allahu Teala'nın tazim babındandır, heybet babındandır. Evet. Sonra burada diyor inna enzelnahu. İnna biz indirdik enzelnahu inne enzelnahu Kur'an'ı indirdik yani. O ha Arapçada zamir e, mef'ulun bihidir. Ha, o da neye aittir? Kur'an-ı Kerim'e. Velev ki Kur'an-ı Kerim önceden dedik zikrolmamış ama bu belagat dilinden e, belagattır. Belagatin, edebiyetin yüksekidir. Sonra ne diyor Allah Subhanahu Teala? İnna enzelnahu yani biz indirdik, başladık fi leyletil kadri. Kadir gecesinde indirdik. Yani şimdi bizi Allah subhanehu teala haber veriyor. Diyor biz indirdik Kur'an'ı Kadir gecesinde. Kadir gecesi nedir? Tabi cevap veriyor. Ama bir Kadir gecesine biz bakarım. Kadir gecesi ne zamandır? İcma olmuş Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Hiçbir ayda değil. Ramazan ayındadır. Bunun üzerine icma var. Buna da ne şahittir? Bakara surası 185. Allah subhanehu teala şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furkan. Bak. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayında Kur'an indi. Sonra ne diyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadri. İşte Kadir gecesi de demek ki Ramazan ayındadır. Ramazan ayındadır. Sonra ne diyor Allah Subhanahu Teala? Bazıları, bazı alimlerimiz maalesef zayıf hadisin peşinde koşur, Doğru hadisleri bırakıyorlar. Diyorlar Şaban'ın yarısında Kur'an inmiş. Ne Şaban yarısında hiçbir şey yoktur. Hiçbir hadis sahih yoktur. Şaban'ın ayında e, Kur'an indi ve orada ameller dağıtılır. Bu hepsi yen çok şiddetli zayıftır yani uyduruk hadistir. Yani bu biz keyfimizden demiyoruz uyduruktur. Bazı insanlar bize diyorlar ki siz işinize gelmedi hadisi diyorsunuz zayıftır uyduruktur. Yo biz de sizin gibi Allah'ı seviyoruz, Resulullah'ı seviyoruz, onun sünnetiyle amel ediyoruz. Ama biz hakiki sünnetiyle amel etmek istiyoruz. Onun için biz demiyoruz işimize geldiğini demiyoruz. Eski alimler demişler bunu senin itibar verdiğin İmam Nevevi'dir, e, İbni Hacer'dir vesaire senin itibar verdiğin mezhep alimleri buna zayıf demiş. Yani hadis ehli, ehli buna demiştir. Onun için e, Şaban ayının hiçbir fazileti yoktur bu konuda. Şaban ayında, yarı Şaban'da ne, e, aslında Kadir gecesinde e, makadir geleceğiz ona Kadir gecesinde dağıtılır. Yarı Şaban'da Şaban'ın ortasında öyle bir şey yoktur ama maalesef bunu bunu amel ediyorlar. Bu da e, e, caiz değil. Evet. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Leyletil kadir nedir? Burada alimler diyorlar kim anlamı var? Kadir nedir? Kadirlidir diyoruz. Yani şereflidir. Bunu ne için değilir? Bunu bir tane azim bir şerefi var. Azamatlıdır. Kadiri çok yükseydir. Ne deriz? çok kadirli, çok muhteşemdir deriz. Onun için bu geceye ne demişler? Kadir gecesi demişler. Ne için çok muhteşemdir, kadirlidir? Çünkü bu gecede ne olmuş? Ayet-i Kerime inmiş. E, Kur'an-ı Kerim inmiştir. Evet, onun için ne demişler? Kadir gecesidir. Leyletul Kadri. Kadir gecesidir. Şimdi bazı alimlerde ne diyorlar? Diğer görüş, e, ayette Duhan ayetinde ne diyor? İnne enzelnahu fi leyletin mübareketin. Biz onu bir mübarek gecede indik. İnna kunna mundirin. Biz uyarıcıyız. Fiha yufarraku kullu emrin hakim. Her şey orada haktan batıl ayrılır. Duhan surası 3-4. Bu da neye delalet eder? Bu gece bir kadirlidir, azimdir, şereflidir. Bir başka e, görüşte alimler diyorlar ki niye Kadir gecesidir? Tekdirden alınmış, kaderden alınmış. Nedir bu? Yani her şeyin bir senelik erzaklar, e, hayatlar, bilgiler hepsi Allah subhanehu teala o gel, gelecek seneyi o gece dağıtır. Buna ne diyorlar? Kadir diyorlar. E, وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ Burada ayette geçtiğimiz el-hakkatu ve ma edrake mel hakka. El-kari'atu ve ma edrake mel kari'a. Bu hepsi nedir? Tazimdir. Kadrini yükseltmek için Allah Teala buna diyor. Onun için diyor inna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadrin şe'nini, azamatını, şerefini ne yapıyor? Yüceltiyor. Sonra Allah Subhanahu Teala kendisi cevap veriyor. Diyor ki leyletul kadri hayrun min elfi şahr bin aydan daha hayırlıdır. Ne? Kadir Gecesi. Bu da nedir? Hem istifhami cevaptır. Nedir? Leyletül Kadir bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayın neyinden? Bin ayın ibadetinden daha hayırlıdır. Bin ayın ibadetinden daha nedir? Hayırlıdır. Yani sen bin ay ibadet etsen, bir de Kadir gecesinde ibadet etsen, bu Kadir Gecesi'nin ibadeti daha nedir? Hayırlıdır. Kadir Gecesi'nin ibadeti daha hayırlıdır. Yani subhanallah bini, bin ayı çarp at tuza yani sülalenin bile ömrü yetmez. Sen nerede bunu bu ömür var sende? Allah Teala demek ki bir avantaj vermiş bize. O da nedir? İşte bu aydadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ Ramazan Ramazan ayı geldi. Şahrun mübarekun. Bu ay mübarektir. Üzerinize oruç ferz olundur. Cennetin kapısı açılır ve cehennemin kapısı kapalır ve şeytanlar zincire vurulur. Ve o gecede bir gece var bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrinden mahrum olan hayırdan mahrum olmuştur. Bu da Nesai'de. Sonra ne diyor? Bu geceyi men kâme leyletul kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min dembi. Bu gece bu gecede bir dene imanen ve ihtisaben imanla ve ihtisaptan yani inanıyor bu gecenin faziletine ve kadrine onu oruç oldu ihlasla Allahu Teala için sadece ne olur? Geçmiş günahları affolunur. Bin geceden daha nedir? Hayırlıdır. Evet şimdi e, burada böyle oluyor. Ondan sonra İnne enzelnahu fi leylet kadi ve ma edrake ma leylet kadi leyletul kadi hayrun min elfi Bu üçüncü ayet. Ee, sonra ne diyor Allah subhanehu ve teala? Tetenezzelul melâiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. İmanla ve ihtisapten ne yapacaksın? İman edeceksin. Allah rızası için oruç olsan geçmiş günahların kalınır. Hangi gecede? Bu gecede ki neye iman ediyorsun? Bu gecede melekler iner. Tetenezzelul melaiketu. Allah Teala Resulullah'ın biraz önce okuduğumuz hadiste ne diyor? Cennetin kapısı açılır. Cehennemin kapısı kapalır. Şeytanlar marid, azgın şeytanlar zincire vurulur. Ne demektir bu? Yani bol bol sürüyle he, tabur tabur yani e, e, asker taburu gibi askerin böyle piyadeler var böyle geliyorlar melekler ordu ordu geliyor nereye? Yer üzerinde dağılıyor. Her sokakta, her camide, her evde ibadet var ise orada melekler dolaşıyor. Meleklerin dolaşı ne, demek, ne demektir? O melekler dua ediyorlar, e, istiğfar ediyorlar. Yer üzerini melek kaplar Kadir gecesinde. O melekler ne melekidir? Her meleki, bereket meleki, rahmet melekidir. Onun için bir ev mahrum oldu melekin cirilmesine ha, o ev herden Resulullah'ın dediği gibi ne olmuş? Bir evde televizyon oldu eve melek girmez. Bir evde fotoğraf oldu resim asılmış duvara eve melek girmez. Bir evde köpek oldu eve melek girmez. Bunlar diğer hadislerde açılmışlar. Bir evin ehli yatmış ibadet etmiyor o eve melek girmez. Bu geceyi neyle yapacaksın? Bu gece melekler inmişken fırsattır. Gecemizi, ibadetimizi ne yapacağız? Canlandıracağız. Hatta melekler her yerde rahmet olsun bizim için o gece. Bin gece, bin ay ibadet etsen, o geceyi hakkıyla ibadet etsen o binaya eşittir. Ki sen 70 sene, 80 sene yaşıyorsun. Evet, Melekler iner. Meleklerin de başı sembolü kimdir? Ruh aleyhisselam. O da nedir? Cibril aleyhisselamdır. Tabi ihtilaf etmiş alimler bu konuda. Ama racih olan racih olan ruh Cibril aleyhisselamdır. Bazı demiş başka bir meleklerdir vesaire. Onlar kavullar zayıftır. Ama racih olan Ahl-i sünnette ruh Cibril aleyhisselamdır. Cibril aleyhisselam niye rahmetin ta kendisidir? Çünkü Cibril aleyhisselam Allah'tan kulların arasında nedir? Vasitedir. Ne de? Allah'ın emrini getirmekte. Ama kuldan Allah'ın arasında vasıta yoktur. Ne Cibril var, ne peygamber var, ne şeyh var, ne evliya Allah var. Kim var? فَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Kullarım beni sorsa senden فَاِنِّي قَرِيبٌ ben yakunum onlara şah damarlarına. Ucibu da'veted da'i iza da'an. Bana dua etse ben onu isticab ederim. Başka ayetlerde soruyorlar. Ve izâ se'eleke ibâ e, ve izâ ve yes'elûneke anil hayz. Hayz sorular nedir? Kul huve ada. Yes'elûneke anil enfer. Kul huve keda. Bu maksat nedir? Her şeyde Resulullah tebliğ ama Allah'tan kulun arasında ne var? Ve ondan dolayı Cibril aleyhisselam kinayettir. Neye? Kinayettir. Cibril aleyhisselam kinayettir e, hayra, rahmete. Çünkü rahmet getiriyor Allah'tan. Ümmeti şirkten, dalalattan cehennemden kurtarıyor Cibril aleyhisselam. Tevrat, İncil, bütün peygamberlere kim vahiy getirdi Allah'tan? Yol gösterdi. Cibril aleyhisselam. Onun için Resulullah gitse de Cibril aleyhisselam Kadir gecelerinde demek ki iniyor. Nereye iniyor? Yer üzerine. Onun için sen istemez misin Cibril aleyhisselamı e, şey yapacaksın? E, bu nimetinden faydalanacaksın. Evet. İşte bu da nedir? Allahu Subhanahu Teala'nın izniyle melekler ener. Yer üzerinde e, ne yaparlar? Bunlar Allah rahmet dağıtırlar, bereket dağıtırlar. Evet. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Bi izni rabbihim. Ha? Bi izni rabbihim. Allah'ın izniyle tabi ederler. Min kulli emrin. Min kulli emr. Her emr. Min kulli emr ne demektir? Min kulli emr. Çünkü Allah Subhanahu Teala emr nedir? Allah'ın iznidir. Allah'ın bi izni rabbihim dedi Allah'ın izniyle. Burada izin kavni var. Allah buna izin vermiş. Bu da çiye kısmı olur. Kavni ve izin şer'i var. İzin kavni Allah'ın her şey izni de olur. İzin de şer'i nedir? Ayette şurata geçtiği gibi şer'u lehum mined-din ma lem ye'zen bihillah. Ondan dolayı Allah'a Allah Teala şeriatte bir şeye izin vermemişse ha? O nedir? Caiz değil. Ondan dolayı kader meselesi nedir? Allahu Teala'nın izniyle oluyor. Onun için min kulli emir Allahu Teala'nın takdiriylendir. Emir burada kadere kinayettir. Demek ki emir kinayettir kadere. Melekler ener, rahmet melekleri o gece ne olur? Makadir olur. Tekdir edilir insan oğlunun neyi? rızkı, hayatı, e, eceli vesaire. Bu da bir Allahu Teala insanları yaratmadan önce levh-i mahfuzda takdir etmiş. Bir de senelik var tertip, rızık dağıtma bir de günlük var. Evet bunları allah Teala takdir etmiştir. Bu kader babında bunu işlemiştik biz. Evet şimdi diyor ki izni rabbihim min kulli amr her emirden. Amır dedik nedir? İşte budur. Her emir yazılmış. Sonra selamun hiye. Selamun hiye. Bu bir haberdir. Bu gece selamettir. Allah Teala ismi selamdır. Cennet ehlinin selamdır. Müslümanların selamdır. Selamun hiye. Selamun hiye. Hatta matla'il fecr. Salamdır üzerlerine. Kimin üzerine salamdır Leyletül Kadir gecesi? Her insanın hayır. Leyletül Kadir gecesi içki de içiliyor, zine de yapılıyor. Ama kimi için salamdır? Çünkü bu melekler dedik ibadet olan yere girerler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kim Kadir gecesini ihya etti imanen ve ihtisaben. İman edip ihtisap Allah rızası içsada ne olur? Gafara lehu ma tekaddeme min Geçmiş günahları af olur. Onun için nedir? Selamdır işte. Hatta matla el fecir nedir? Fecir çıkana kadar. Fecir nedir? İmsak saatine kadar. İmsak saatine kadar az, aha, Allah azan dedi Allahu Ekber melekler hepsi o gece çekilir giderler bir de Allahu Teala'nın indine. İşte bu nedir? Bu geceyi ihya edeceğiz. Neyle ihya edeceğiz Kadir gecesini? Neyle ihya edeceğiz? İşte bu meleklerin rahmetinden e, e, mahrum kalmayalım. Biz Kadir gecesini ihya edeceğiz. İşte selamun hiye hatta matla'il fecr. Salam verirler. Selamettir, herdir, berekettir. Kime? Meleklerden cami ehline ibadet eden, camide zikir yapıyor, dua yapıyor, Kur'an okuyor, istiğfar ediyor, e, evde çoluk çocuk oturmuşlar. Her birisi bir köşede bir Kur'an okuyor. E, ne güzel. İşte melekler dolaşıyorlar ortada. Salam veriyorlar, dua ediyorlar. Bin senelik muvafakat etsek bu geceyi ihya etsek bin senelik, e, bin aylık ibadet olur. Hatta matla'l fecir, fecire kadar, çıkana kadardır. Evet, şimdi bu burada nedir nedir? Bu burada bitti. Ama bir şey kaldı. İki şey var burada. Birincisi Kadir gecesi e, hangi gecedir? Biz dedik Kadir gecesi muhakkak Ramazan'dadır. Ama Ramazan'da nerededir? Bunun üzerine alimler ihtilaf ettiler. Çünkü rivayetler bu konuda nedir? Muhteliftiler. Muhteliftiler. Evet Kadir gecesi ha. bir de e, Kur'an-ı Kerim nasıl indi? Bu ikisine de vurgu yapacağız. Önce Kadir Gecesi'ni nerededir? Kadir Gecesi hangi ay e, e, e Ramazan'ın hangi günündedir? Burada ihtilaflı konular var. Racih olan racih olan 10 son gündedir. 10 son günün, gününde de tek günlerindedir. Yani 21, 23, 25, 27, 29. 21, 23, 25, 27, 29 bu beş günün içindedir. Bu beş günün içindedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha on son günde Resulullah kolunu suvardır, ibadete kesilirdir, çoluk çocukundan vazgeçerdir hanımlarından. Ne yapardı? Bir çadır camide hatta eve bile gelmezdi, itikaf ederdi. İşte itikaf sünneti de buradan çıkmıştır. Ondan dolayı Kadir gecesi bu on son gündedir. Onun için Resulullah bu on son günü itikaf etmiş ve ihya etmiştir. Bu on son günü. İhya nedir? Yani canlandırmıştır. İbadetten onu canlandırmıştır. Onun için bu on son günü biz muhafaza edeceğiz. Bu on son günün içindedir. Allahu Teala gizlemiş de hangi günde olduğu hatta bizi bereketi bu on son günün bizi kapsasın. Yani eğer bilseydik biz bir cündedir ne olurdu? O gün ibadet ederdik. O bir günleri tembellik yapardık. Demek ki Allah bizim faydamızdandır, lehimizdendir. O günü gizlemiş. Ne olmuş? Gizlemiş bunu. Ne olmuş? Hatta biz o on son günde on son günü hepsini amel edelim. Bazı rivayetlerde bazı sahabeden var yedi diyorlar. Evet yedi olabilir. Ama Alimlerin racih görüşleri ehli sünnetin demişler Leyletül Kadir değişir mi yoksa tek bir gündedir? Racih olan değişir. Bazen 25 olur, bazen 27, 29, bazen 23, bazen 21. Ama çok olduğunda yen 25'tedir, yen 27'dedir, yen 29'dadır. Tabi bunlar neler, nereden getirdiler? İçtihad ettiler. Hayır. Bunlar hepsi hadisler var. Biz bu hadislere girmeyelim. Cere çoktur. Bu hadisleri ben bazını e, Kadir Gecesi ile ilgili sorularda cevapladım. Bir de bu ders uzamasın yani. Tefsir. E, buna gereç yoktur ama racih olan dinimiz bizim alimlerimizden zincirleme Resulullah'a dayanarak geldiğinde bu Kadir Gecesi e, on son günün tek günlerindedir. Onun için Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu geceyi kim iman ederek kalksa cizlenmiş bir gece hatta on son on gece yani bir gece için on misli ibadet ediyoruz. Nasıl bir hasenenin on e, ecri var? Bu da budur. Yani on, e, e bir gece için on gece ibadet ederiz. Ne kadar e, güzel bir fazileti var bunun. Faziletli bir gecedir. Bir de kaldı şey, e, bu gece nasıl bilinir bu gecenin nasıl biz biliriz? Nasıl biz biz bu geceyi göreriz? Yani nasıl biliriz bir tane bu gece Kadir gecesidir? Tabi bu, bu konuda Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem rivayetler var. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesine muvaffakat etmiş, sahabeler etmiş vesaire. Görmüşler. Bunu salih insanlar görmüştür. Kadir gecesini, e, Leyletül Kadri e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste e, İmam Ahmet'ten rivayette diyor Kadir gecesi ne savuk olur ne sıcak. He? Sakin bir gece olur. Net bir gece olur. Çok sakin. He? E, Asman bir çok bir çok zamanda asman da sakin olur böyle hissedersin bir sükunet var o gecede. Havası ne sıcak ne serin. İster yaz olsun ister kış olsun yani bir mutedil bir havada olur. Sabahsı da yani Kadir gecesinin sabahsı gün ışığı parlamaz diyor. Yani gün ışığına bakıyoruz biz parıldıyor böyle gözümüzden bakamayız. O zaman böyle sakin olur parlamaz gün ışığı. E, ondan dolayı e, işte böyle biz anlarız Kadir Gecesi'ne muvaffakat ettik. Bir de Kadir Gecesi'ne insan nasıl anlar muvaffakat etmiş? Bu hissi bir meseledir arkadaşlar. Yani bir tane bana moz yememiş, muz yememiş hiç. Bana diyor muz yedin sen bu meyvanın tadı nasıldır anlat bana. Ben bunu anlatamam. Tat anlatılmaz. Bunu yiyeceksin, yaşayacaksın, anlatacaksın. Kadir gecesi de yaşayan anlar. Manevi bir hayattır. Yaşayan öyle huzur bulur ki hisseder o geceyi hakikaten muvaffakat etmiştir. O geceyi arayan muhakkak bulur Allah'ın izniyle. O gece mübarek bir gecedir. O geceyi arayan muhakkak bulur. Ben daha o bir derslerde de bu geceyle ilgili hadisleri zikretmiştim. Yeter ki sen onu imanın ve ihtisaben, iman ve ihlastan araştır. İnan Allah'a, inan Rabbine. Ey Müslüman kardeş, bu geceyi muvaffakat edeceksiniz. Ben demeyeceğim ben ettim, riya babına girmesin. Alimlerimizden gördük biz, bu geceyi nasıl anlattılar bize? Hocalarımız, inan ki aynen sizin insan yaşayabilir. Bir deneyin, deneyin, ondan sonra Deyin hoca doğru diyor. Bir deneyin. Kadir gecesini cani gönülden kalkın, deneyin. Ondan sonra bakarsınız. Bir de Hazret Ayşe validemiz radıyallahu anh'a soruyor ya Resulallah diyor. Ben Kadir gecesine ferze den geldim. Ne dua tavsiye edersin bana? Tabi bu çok güzel bir dua. Diyor ki ey Ayşe bu duaya sımsıkı sarıl Kadir gecesinde. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Allah'ım, Rabbim sen affedicisin. Affetmeyi seversin, affet beni. Bunu ezberleyelim arkadaşlar. Hüsnü Müslüm kitapta var bu. Dua zikir Hüsnü Müslüm'de var bu. Bunu ezberleyelim. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Bunu Kadir gecesi her zaman dersin. Nasıl ya Allah ya Allah subhanallah subhanallah diyorsun? Aynen bunu dersin. Muvaffakat etsen Allah seni affeder. Zaten bizim hedefimiz nedir? Allah affetmesi. Kıyamet gününde affetmesi nedir? Yani terazide günahların ağır başmış, salih amelin hafiftir. Allah desin silin bunun günahlarını. Affetti seni. Ne olursun? Razı olur senden. Af, niye affediyorum beni? Razı olur benden. Razı olsa ne olur? Ataştan kurtarırım. Ataştan kurtarsam ne olurum? Cennete girerim. İşte bitti. Hayatın sonu. Bitti. Ebedi hayat cennet. Kurtardın. Demek ki bu duaya sarılacağız. Evet. Bir de bitirmeden önce Kur'an-ı Kerim bu gecede indi. Nasıl indi yani? İşte İbni Abbas'tan bir rivayet gelerek İbni Abbas diyor ki Kur'an-ı Kerim bu gecede levh-i mahfuz, levh-i mahfuz Allah Allahu Teala'nın indindedir. Yanındadır. Levh-i mahfuz arştedir. Levh-i mahfuzdan nere indi? Kur'an-ı Kerim Allah izin verdi. Levh-i mahfuzdan indi dünya semasına. Dünya semasından da 23 senede peyderpey Resulullah'a indi. Niye indi? Bunu alimlerimiz açıklamış diğer meselelerde. Çünkü e, birden inseydi hem Resulullah ezberleyemezdi hem insanlara ağır gelirdir. Peyderpey bazı meseleler haramlar yavaş yavaş e, olmuş, ferzler yavaş yavaş olmuş vesaire. Allah'ın hikmeti gereği e, peyderpey indi 23 senede tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her Ramazan günü Kadir gecesi on son günde de ve Kadir gecesi özellikle Cibril aleyhisselamdan oturup Kur'an-ı Kerim'i müzakere yaparmışlar, mukabele yaparmışlar. İşte bu ayetin yeri buradır dermişler. Bu ayet bundan sonra gelir Cibril aleyhisselam demiş. Bu suranın adı budur. Bu sura bundan bu suranın peşinden bu sura gelir. Şey günü e, Resulullah vefat ettiği sene iki sefer yaptılar. Neden? Çünkü Resulullah artık yolcudur. Nereye yolcudur? Rabbinin yanına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim elimizdeki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'i yaratmamış. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i konuşmuş, lafz etmiş. Yani kelam nedir? Kelam nedir? İnsan konuşur. Ama nasıl konuştu? Bizim gibi onu bilemeyiz. Çünkü bizde bir kaide var. Allah'a benzer bir şey yoktur. Ama Allah Teala konuşur. Hazreti Musa'dan konuşmuş. O Allah Teala Kur'an-ı Kerim benim kelamımdır. Kim dese Kur'an-ı Kerim yaratılmış bunlar nedir? Ehli sünnetin dışına çıkmışlar. Ehli sünnet bunları tekfir etmiştir. Kur'an mahluk değil, yaratılmış değil. Nedir? Kur'an-ı Allah Subhanahu Teala konuşmuş bunu. Cibril Aleyhisselam ehli sünnetin itikadına göre Cibril Aleyhisselam Allahu Teala'dan duymuş. Ondan sonra Resulullah da Cibril'den duymuş, sahabeler de Resulullah'tan duymuş. Bize böyle zincirleme duyurarak gelmiş. Ondan gözkülerde kalmış. Kur'an-ı Allah'ın kelamidir. Allah indinden inmiş. Okuması Tilaveti nedir? İbadettir. Evet. Bu da neyden ilgilidir arkadaşlar? Bu da Kadir Gecesi. Şu anda e, aklıma gelen Kadir Gecesi ile ilgili e, bu meseleler var. E, bunu da e, arkadaşın e, arzusuna e, doğru e, açıkladım. E, ben hepsine ihate ettim mi? Hayır. Birçoku geçti benden. Ama ben şu anda aklıma gelenleri ayete bakarak aklıma gelenleri e, bu kaderini e, anlatabildim. Bu da bence bize lazım olan meselelerdir. Bunun datayı e, ilim ehline lazım olandır. Onu da yani insan en azından geri Arapça bilsin, bunu araştırsın. O da alimlerin e, görevidir. Bizim görevimiz bu ayeti anlayalım, bu mübarek geceyle amel edelim. Evet Allah Subhanahu ve teala dilerim ki her Müslümanı imanını en yüksekte yapsın. En zirvete çeksin. Her Müslümanı Resulullah'ın sünnetine yüzde yüz uysun. Resulullah'ın sünnetine sarılsın. Bütün Müslümanların rehberi Kur'an ve sünnet olsun. Bunların da anlaması bütün Müslümanlar imamların, dört imam ve ona tabi olanların peşinden gitsiler. Bizim imanımız öyle güclesin ki Kadir gecesini 27'de değil 10 son günde arayanlardan etsin. Ondan dolayı bu 10 son günü ihya, e, ibadetle ihya edenlerden etsin. Bütün Müslümanları muvaffak etsin. Bütün Müslümanların yer üzerinde Allah yar ve yardımcısı olsun. E, dalalet ehli Bid'at ehline de Allah hidayet versin. günahçarlar Müslümanı Allah doğru yolu göstersin. Bu Ramazan mübarek Ramazan ayı e, hürmetine onları affeylesin. Bütün Müslümanları, müminleri, kafirlerin üzerine e, muvaffak ve zeferli kılsın. Kafirlerin ve din düşmanın elini, e, gücünü müminlerin üzerine Allah Teala'dan dileriz ki musallat etmesin. آمين والحمد لله رب العالمين